pandemiae beboi evoluis iom alie. Che la pandemio, inclusive de contact limigoi cae mascoi, povus havi efficoin pri la evoluo de beboi, tion montras nova studaggio. Diversae comunicae capabloi estis ce unu jaruloi post unu jaro da pandemio compare mal pli bone evoluintai olce beboi el pli frua studo. Ce aliai meilo stonoi de la evoluo, la pandemiai beboi estis avanai. Ju pli una estas bebo, des pli gi estas fixita alla oculoi de la vidal vidulo. Laula tempo, la vido transiras alla busho set pro la mascoi giuste la buschon nur mal ofte vidis beboi chi nascigis dum la cron virusa pandemio crome pandemia i beboi en sia unua vivo iaro rencontis nur mal ofte homo exter la propria familio statai devigoi, vigoi chi el contact li migoi kai mascoi chi estis necessai por la celo de la cron viruso povus esti influintai la evoluon de la sociai comunicae capabloi de beboi. Tion indicas studajo el Irlando, quiu nun estis publicigita en faca giornalo. La tricent nau beboi, ties che patroi prenis en la studo, estis ciui nascitai inter marto cae maio de la jaro 2012. Do, tutte je la comenzo de la pandemio, cae de la unuae contact limigoi. La esplorista teamo circa un infan neurologino de la Universitato Primedicino cae sans scienzoe en Dublino, documentis la atingitain meilo stonoin de la evoluo, ciuin la beboi, circa usia unua nascigdat reveno, estis atingintai, lau siae che patroi. Tiui meilo stonoi rilatas al evoluo de la comunicado cae de parol capablo, set ne nur. Al tio appartenas exemple la capabloi coni la propra nomon, el paroli vorton cun clara signifo, cae adiaui de alia homo per mansvingado. Meilo stonoi de la evoluo estas tamen ancau la capabloi por crabli, stari sola, cae capti malgrandain obiectoin per tenila preno, do per dic fingro cae montro fingro. La esploristoi comparis la atingitain meilo stonoin cun datumoi de pli frua Irlanda studajo, cun 1629 beboi kiwi estis nascitai inter la jaroi 2008 cae 2011. La comparo montris che la pandemia i beboi atingis mal pli da meilo stonoi de la evoluo ol la beboi de la pli frua studajo, almenau rilate al comunicado. Ce la pandemia i beboi estis mal pli probable che ili en la agio de dectu monatoi capablis el paroli certan vorton cun clara signifo. Septec sep procentoi contrau octec nau procentoi. Cai estis mal pli probable che ili adiauis de iu per mans vingado. Octec hoc contrau naudec quar como quin procentoi. La evoluo de la sociae comunicae capabloi suferis pro la reductitae contactoi, diras la autoroi de la studajo. Cae char plei multae homoi en la publico surhavis mascon, tial an kaula travivado cae testado de neparolai elementoi de la parola evoluo, kiel mimico cae gestoi, estis limigitai al gepatroi cae gefratoi. Ali flanke, la probablezzo che la infanoi nascitai dum la pandemio en la agio de dectu monatoi povis crabli, estis pli granda olce la unuia ruloi de la pli frua studaggio, naudec sep como quin, contra naudec unu procentoi. Laula esploristo et io povus esti causita de tio, che la beboi nascitai dum prim tempo dum estis pasigintai plida tempo heime, cae sur la planco, cae mal pli sur voies exter la domo. La prescribitai differenzoi en la evoluo de la capabloi tamen ne estas alarmigai, char beboi estas de nature resistivai cae scivolemai, cae estas tre probable che plibonigios iliai comunicai capabloi lige cun pli da sociai contactoi.